Տիկին Բաղդասարյանը Ալիևի այս հայտարարությանը ինչ արձագանք պիտի տա ԵՀԿ Մինսկի խումբը։ Կարծում ենք, որ համակողմանի գնահատականի արժանանան Յակոմինսկի խմբի համանախագահության կողմից եւ համանախագահող պետությունները մասնավորապես մեղադրվեցին մյուսներին մեկուսացնելու մեջ, մասնավորապես կարգավորմամբ զբաղվելու պատրաստակամություն հայտնած միջազգային կազմակերպություններին, մասնավորապես նախկինում ԵԽԽՎ-ի եւ ԵՄ-ի ջանքերը։ Եվ Ադրբեջանի նախագահը նաեւ հայտարարեց, որ ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմը միակողմանի հայամետ դիրքորոշում է որթեգրել, մյուս կողմից կողմից նաև մեղադրվեց նաև Ֆրանսիան, որը դարձյալ մեղադրվեց հայամետության մեջ, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության ճանաչման բանաձևի հարցում։ Սա 2020 թվականի նոյեմբերին պատերազմից հետո։ Եվ նշվեց, որ հաստացի Ֆրանսիան պետք է չեզոք լիներ, բայց միանշանակ հայամետ դիրք է գրավել։ Մասնավորապես Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ սպառնալիքներ հնչեցրեց Հայաստանի հանրապետության հասցեին, մասնավորապես նշեց, որ իր երկիրը կվերացնի իր անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած սպառնալիք, որը բխում է Հայաստանից։ Եվ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի նախագահ դրական գնահատական տալով խաղապահության գործունեությանը Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացու Պեկրեսի այցը առանձնացրեց որպես դժգոհության առիթ ռուսական խաղապահության նկատմամբ այդ հարցում եւս տեսնելով կանխակալ վերաբերմունք։ Եվ Ալիևը նաև պատահականություն չտեսավ այն հարցում, որ խաղապահները մանրամասն ստուգում են անցկացնում Արցախի հանրապետությունից հատկապես մեկնող մեքենաների հարցում նշվեց ավտոմեքենաների տոկոս 91% նշելով, որ փաստացի սրա մեջ կանխակալություն տեսնելով, որ խաղապահությունը կարող է մտահոգված լինել ելքի ծավալներով եւ ամիջապես միտքը շարունակեց ու շեշտեց, որ իբրև թե Արցախում կա 27000 մարդ։ Իրականում կա կարծում եմ, որ ելքի եւ մուտքի հարցով այս դեպքում հավասարաչափ համաչափ ստուգումներ են անցկացվում խաղապահության կողմից վերահսկվող միջանցքում եւ սրան յուրաքանչյուր ոք տեղյակ է։ Ադրբեջանի նախագահը մեծ գոհնակությամբ խոսեց հատկապես ԵՄ-ի մասին, էներգետիկ նախագծերի, տրանսպորտի հարցում, նշելով, որ Ադրբեջանը ձգտելու է լայն համագործակցության։ Իսկ ինչպես կարող են ազդել այս հայտարարությունները բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանը Ադրբեջանը կարող է խոչընդոտել Յակոմինսկի խմբի համանախագահությունը, բայց կասեցնել նրա գործունեությունը, ինչպես որ Ադրբեջանի նախագահն է ասում, հնարավոր չէ, որովհետև այս պահին կարգավորմամբ զբաղվող հաստատված եւ մանդատ ստանձնած միակ կառույցը շարունակում է մնալ Հակամինսկի խմբի համանախագահությունը։ Հետևաբար այս գործընթացն, ինչպես նաև այսպիսի հայտարարությունները պետք է համարժեք գնահատականի արժանանան նաև Հակամինսկի խմբի համանախագահների կողմից։